šta se to iza brda valja, šta se to u Božimu dešava. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, www.pautal.com Soba, put, vjernik. Naš izvor je izvor. حبيبي ترنما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم يسعد فؤادي كلما Islamski svijet, sveti dihad, bužina 2011. Naš izvor je Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullah, sallallahu alaihi wa ala wa sahbihi wa sallam, teslimim kathira. Braće, prije nego što počnemo e, uz Allahu pomoć, ja ću vam skrenuti pažnju na ove pjetlove oko nas. A skrenut ću vam pažnju na njih zbog njihovog kukurikanja, tako? Svaki put kad to čujete, znate da su vidjeli melek, tako? I od suneta Allahu poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, na koji nas je on uputio, jeste da tad uputimo dobu Allah subhanahu wa ta'ala i da tražimo da Allahove dobroti.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 Njegova je glava kao, je li slična i pijetla. Pa evo, gledajte u glavu pijetla sad, prije dersa. i slušajte njihov kukurikanje. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله النبي الأمين وبعد لا شك أن يوم القيامة أمر حتمي قادم Nema nikakve sumnje, draga braćo, nakon salavata i salama na Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem zahvali Allahu subhanahu wa ta'ala da je sudnji dan stvar koja sigurno dolazi.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 فينادي مناد من عند الله تعالى Pa će povikati glasnik od Allaha subhanahu wa ta'ala. لتتبع كل أمة ما كانت تعبد Nek svaki umet slijedi ono čemu je ibadet činio. فتتمثل المعبودات أمام الناس فيصطفون عند كل معبود لهم Pa će se prikazati božanstva koje su ljudi obožavali ispred njih, pa će se svaki umet okupiti oko svog božanstva.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 ثم يأتيهم ثم يقول لهم ma hiya al-alamatu allati baynakum wa baynahu Zatim će i pitati a šta je znak između vas i vašeg božanstva Qalu an yakshifa an saqi Pa će reći da otkrije svoju potkoljenicu Fa yatihim bi surati allati ya'rifun Pa zatim će Allah subhanahu wa ta'ala doći u liku koji im je poznat. Fa yakshifu an saqi pa će otkriti svoju potkoljenicu. Pa će učiniti seždu mu'minu. وينقلب ظهر المنافق إلى مثل قرن الثور A na leđa će se okrenuti munafici kao rogovi bika فينقلب على ظهره i pašće na leđa. فلا يستطيع السجود I neće moći učiniti seždu. ثم بعد ذلك تصطف الناس Zatim će se ljudi postrojiti وتنتظر فصل القضاء i čekati presudu. وتدنو الشمس من رؤوس الناس Zatim će se sunce približiti do glava ljudi. ويتصبب العرق Pa će se liti znoj. حتى يسيخ في الأرض سبعين ذراع dok ne poteče zemljom u, u uh, 70 laktova. ويغرق الناس في عرقهم حسب ذنوبهم Pa će se ljudi topiti u, svojim zno, u svom znoju prema shodno svojim grijesima. منهم إلى كعبه Neki do članaka, ومنهم إلى ركبته neki do koljena, ومنهم إلى خاصرته neki do pojasa, ومنهم يلجمه العرق إلجاما فيغ- فيغرقه a nekoga će njegov znoj sasvim potopiti. potopiti. والمؤمنون في ظل الله ينظرون A mu'mini će biti u hladovini Allahovoj i gledati, فيتحدث هؤلاء المؤمنين pa će razgovarati ويقولون لماذا لا نسعى إلى الأنبياء ليشفعوا لنا zašto ne idemo do poslanika da se zauzimaju حتى يأتي الله تعالى للحساب على الناس da dođe Allah subhanahu wa ta'ala da presudi ljudima فيمشون إلى آدم pa će آدم عليه السلام فيقولون يا آدم i reći će أنت أول أنت أنت أبو البشر Ti si čovjek, ti si otac svih ljudi. خلقك الله بيده Allah te stvorio svojom rukom وأسجد لك ملائكته i meleke je učinio da ti učine seždu. فاشفع لنا عند ربنا Zauzimaj se za nas kod našeg gospodara. فيقول إن الله قد غضب غضبا لم يغضب مثله قبله ولم يغضب مثله بعده Pa će reći Allah subhanahu wa ta'ala se srdio kako se nikad prije nije rasrdio i kako se nikad poslije neće rasrediti. فيقول وإني قد عصيت ربي فأستحي أن أسأله Ja sam bio nepokoran svome gospodaru, pa se stidim da od njega bilo šta traži. اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى نوح Idite nekom drugom, idite Nuhu. فيأتون نوحا Pa će doći Nuhu, a.s. يقولون يا نوح او نوح أنت أول الرسل ти си први посланик لأن آدم أول الأنبياء ونوح أول الرسل zato što je Adem prvi nebij, a Nuh je prvi rasul. يا نوح أنت أول الرسل أنجاك الله تعالى وأغرق الكفار Allah te spasio, o Nuhu, a uništio je nevjernike. فاشفع لنا عند ربنا Zauzimaj se za nas kod našeg gospodara. فيقول مثل ما قال آدم إني أستحي أن أسأل ربي Pa će reći kao i Adem, ja se stidim da tražim od svoga gospodara. اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى موسى Idite nekome drugom, idite Musa'u, اذهبوا إلى إبراهيم idite Ibrahimu. فيقولون يا إبراهيم Pa će reći, o Ibrahimu, أنت خليل الله ti si Allahov prijatelj. فاشفع لنا عند ربنا Zauzimaj se za nas kod našeg gospodara. فيقول إني كذبت ثلاث كذبات Pa će reći, slagao sam tri laži. وهذه سنشرحها بعدين هناك في المسجد لأن يضيق الوقت عنها Poslije ćemo objasniti koje su to bile njegove laži. يعني ما هي الكذبات الثلاث يعني Na. فيقول إني فإني أستحي أن أسأل ربي Zbog toga se stidim da pitam i tražim od svoga gospodara. اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى موسى idite nekome drugom, idite Musa. يقولون يا موسى أنت كليم الله Reći će, o Musa, ti si razgovarao sa Allahom subhanahu wa ta'ala.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 Pa će doći Allahom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam. <clears throat> pa će reći o Muhammede ti si Allahu poslanik. جعلك الله تعالى سيد الأولين والآخرين Allah te učinio sejidom prvih i posljednjih. اشفع لنا عند ربنا Zauzimaj se za nas kod našeg gospodara. فيقول أنا لها Pa će reći ja sam za to. فيعبر إلى الجنة Pa će prijeći do dženneta. ويطرق باب الجنة pa će pokucati na vrata dženneta. فيناديه الخازن من أنت pa će čuvari dženneta reći ko si ti? فيقول أنا محمد pa će reći ja sam Muhammed.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 ثم يناديه ربنا Zatim će ga pozvati Allah subhanahu wa ta'ala. ارفع رأسك Digni svoju glavu. سل تعطى Питай, биче ти дадо. واشفع تشفع Заузимай بيش بريمير примера твое فحين يرفع رأسه يقول يا ربي أسألك النجاة لأمتي Pa kad podigne svoju reći će gospodaru, molim te da spasiš moj umet.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 Znate šta su istihbarat? Špijuni prenijeli vladaru, jel tako, da je ušao neki nepoznat čovjek u Egipat sa lijepom ženom. فأرسل إليه الملك فهي послал по njega vladar Misra. فقال له من هذه التي معك Toga je pitao ko je ova što je s tobom. فإذا قال زوجتي سيقتله هكذا ظن سيقتله ويأخذ امرأته Ako kaže to je moja žena, mislio je ubiće me i uzeti moju ženu. فقال هي أختي Pa je rekao to je moja sestra. ويقصد أخته في الدين لأنهم وحدهم اللي كانوا موحدين في أرض مصر a mislio je da mu je sestra u dinu, zato što su njih dvoje jedini bili na Dunjaluku, čitavom Dunjaluku u vahidi. Pa je rekao, pošalje i meni. فاضطر أن يرسلها إلى الملك pa je bio prisiljen da je pošalje vladar. فأراد الملك أن يمسكها فدعت عليه فجمدت يده. Pa je vladar htio da je dohvati svojom rukom, pa je uputila dovu protiv njega, pa mu se ruka ukočila.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 فقال لها ادعو الله ادعو ربك أن يفك يدي ولك الأمان Pa je rekao, moli svoga gospodara da mi se otkoči ruka i bit ćeš siguran. وأهدى له وأهدى لها جاريتها هاجر Pa mu je poklonio, pa joj je poklonio vladar nakon što mu se otkočila ruka, poklonio joj robinju Hađar. فخرج بها أو بهما إلى فلسطين Pa je Ibrahim, ali salatu wasalam, vratio se sad sa Sarom i sa njenom robinjom Hajar u Palestinu. التي بعد ذلك تزوجها وأنجبت إسماعيل وجاء من إسماعيل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم I to je ta Hajar koja je poslije oženio je Ibrahim, rodila mu sina Ismaila i od njegovog sina Ismaila sa njegovom ženom Hajar uh, je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem.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 Onda mu se to ime, je tako lažo, kedab ili kedib, pripiše. Tada je talaka riba. Ovo su, ovo su na brzinu tri te laži. Znači, nijednom Ibrahim selam, nije slago nešto. A, radi svog dunjalka ili nekog. أين أسئلتكم أم أن الفاصوليا قد نفختكم Gdje su vam pitanja ili vas je pasulj već? A, je li <laughs> vas grad to oborio? Nemoj <laughs> ga to pitat. <laughs> On kaže kako je ova zemlja lijepa. Možeš mislit kakav je džennet. طيب يسأل الأخ يعني ما رأيك في بلدنا يعني هو بنفسه وأمام آه، جماعتنا يدعوك لتبقى معنا في هذا البلد فقلت له الشيخ يعني يتعجب من آه، جمال بلدنا ويعني يفكر في نفسه ما إذا ما جمال الجنات خلاص أخ عنده أسئلة تفضل يعني أخي يسأل نحن آه، الآن في هذا البلد نعيش بين المشركين آه، والكفار والمبتدع والشباب آه، يعني يزداد عددهم من يوم إلى يوم ومشكلة يعني يواجهون مشكلة الزواج فهل يعني ماذا تنصح هل يعني يتزوج الشاب ولو كانت هي يعني من أهل البدع أو يصبر حتى يجد واحدة على على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 Pa, ajeti koji, u kojima se negira šefaat, to je šefaat za kafire i mušrike. Je li tako? A ajeti u kojima se potvrđuje šefaat i izuzima, neće biti dozvoljeno da se zauzima osim onaj kome ja dozvolim, jel tako?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 A onaj koji se potvrđuje da će za vjernike se zauzimati Rasul sallallahu alaihi wa sallam, pa će se zauzimati šehidi, pa će se zauzimati i ostali, je tako, poslanici, pa, znači, brojne su vrste šefata. E, sad šeh hoće da prijeđe na ovu temu koja je spomenuta iz pozadine. Ja, sađeš. Ne znam, ne žurim ovako. لا شك ان الله تعالى يعلم حال الرجال nema nikakve sumnje da su Allah subhanahu wa ta'ala poznata stanja ljudi وانهم لا يشبعون من النساء i da oni ne mogu da se zasite ženama. Ida je kur zuvina li nasi hubu šehavati minan nisai, od banina, od kanatir il mokantarati, minan dahvi, od filbati, od hajini, od savomati, od anhami, od Zato Allah subhanahu wa ta'ala u suri Ali Imran spominje, jel tako, i kaže ljudima je uh, uljepšan lijepim prikazani ukrasi od žena, sinova i ostalo sve što je spomenuto u ajetu. Pa su prvo spomenute žene. نحن اليوم كمسلمين مؤمنين نرى النساء في الطرق Danas mi kao vjernici, muslimani, mu'mini, vidimo žene po putevima i po ulicama. وكلنا تهفو نفسه لأن يرى من محاسنها A svakoga od nas njegov nefs nagovara da vidi od njenih ljepota. لكننا يمنعنا الإيمان والخوف من الله Ali nas sprečava iman i strah od Allaha subhanahu wa ta'ala. فهذا المنع محمود عند الله Evo ova, ovo sprečavanje, ovo što nas sprečava, to je pohvalno kod Allaha subhanahu wa ta'ala. لذا أعد لهؤلاء الذين يمنعون أنظارهم وشهواتهم أعد لهم من أجمل النساء في الجنة I onima koji se suzdrže i spuste svoje poglede i su, suzbiju svoje poglede i suzbiju svoje strasti, Allah subhanahu wa ta'ala obećava najljepše hurije u džennetu. لذلك سماها الحوراء Zato ih naziva hur. لماذا؟ Zašto? الحوراء في لغة العرب هي كبيرة العين Hur u arapskom jeziku znači da ima krupne oči شديدة سواء البياض شديدة السواد i da su jako bijele bionače i jako crne zjenice وأشفارها طويلة i ima jako duge trepavice.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 الكاعب هو هذا العظم الناتئ Ka'b je petak. لا لا هذا Ovaj, هذا هذا ove kosti na هذا članku, العظم znači, الناتئ يكون مدور وواقف koji je okrugal i stoji, znači ispupčen. وهكذا صدر الحورية Tako će biti prsa hurija. وهذا أجمل ما يكون عند الرجال في نظرهم إلى النساء I to je nešto najljepše što muškarci gledaju kod žena. فقال عربا أترابا Pa kaže uruben etraba. العرب في لغة العرب هي المتعشقة لزوجها التي لا تمل منه فإن مل منها استثارته Urub u arapskom jeziku znači ona koja ne može da se zasiti svoga muža.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 يعطى الرجل في الجنة قوة مئة رجل في الأكل والشرب والنكاح Dženetlija će u džennetu dobiti snagu stotinu ljudi u jelu i piću i u živcima sa ženama. U odnosu sa ženama. فإذا Dobit će snagu stotinu muškaraca. Dobro. أبواب الجنة وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها إنسان يريد يسأل والله أنا ارتكبت بحقهم جريمة هذه الليلة أيوه ذكرتهم بالحب وأخشى أنه يحصل ما يحصل ليلا وما عندنا حمامات باسمه والله ويلكم uvali Ko se od vas večeras onaj uneredi, imat će veliki problem, nema kupatila. Reci. الإنسان لا يتحمل يا شيخ هذا الإنسان لا يتحمل هو فارق زوجته منذ فترة طويلة نعم فالآن يعني هذا الكلام قد يجبرها على أن يفارقنا <laughs> لا يستطيع يعني نوع نتوقف خلاص zastajemo, znači nema više, ne želite više. Ne, ne, želimo dalje. šta. Znači, podijelite se. <laughs> Ako ne to šeh, ako može nešto Ibrahim Alislam kad je u vatru bio baš طيب الإخوة يعني آه، نمشي على رأيك نمشي على رايك اذا رايت التواصل ايوه ابواب الجنه آه.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 فإذا سمعت هذه الصوت تعلم أن زوجها قد حضر Pa kad ona čuje taj glas, je tako, glas te halke, onda će znati da njen muž dolazi. فتستخفها العجلة في الاستعداد Pa će se brzo početi pripremati. قال فإذا جاء إلى قصره رآها عند باب القصر Pa kad dođe do svog dvorca, vidjet će je na vratima svog dvorca. Pa će mu reći, dobro došao, tako, pa ona riječ od milja koja izražava ljubav. Pa će je zagrliti onoliko koliko je živio na Dunjalku. Lima je šum min al-utur, wa ma yara min al-đemal. Znači, neće pustiti toliko godina Zbog onoga što osjeti od mirisa i što vidi od ljepote. فبعد أن ينتهي الحضن تجلس على سريرها فيبقى مبهور أربعين سنة على جمالها كيف خلقت Pa kad završi zagrljaj, sješće na njen krevet, pa će ostati 40 godina u nju da gleda, diveći se ljepoti. لأنها تلبس ثيابا خفيفة فيرى ساقها وفخذها من وراء الثياب Ona će odjenuti prozirno, lahko odjeću, kroz koju se vidi njena potkoljica, potkoljenica i nadkoljenica. فيعاشرها كما يعاشر الرجل امرأته I zatim će sa njom imati, znači, odnos kao što čovjek ima odnos sa svojom ženom. فإذا بصوت من فوقه يقول يا ولي الله أما لنا فيك من دولة يعني من نحض معك Pa će čuti zvu, glas iznad sebe i reći O Allahov štićeniče, فيرقى imamo li i mi kakvog i udjela kod tebe?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 من تشرف لها تشرفت له يعني اللي يقوم يقوم وياه ايش من تشرف لها تشرفت له يعني التشرف هو النظر إلى الشيء ايه taj ko, je, ko se nadviri i nadkući na nju, ona će se nad njega nadkućiti. Alhamdulillah, alladhi anjana minha.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 المقصود يعني رجل واحد أو أكثر من رجل لا رجل قال حتى وصف قال من أهل بيتي يعني واحد من أهل بيتي هو شوفيك هو بورد سي الله نسأل الله تعالى السلام عن هذا الأمر طيب onaj hadis su govori Halas, pa je govorilo um, Kulefa Raširin, pa dolazi nasredna vlast, pa vojna vlast, pa sada pa treba da dođe onda uh, puno vlast koja je na sunet. I on to vidi sada te promjene da će يسأل عن حديث يعني يصف كيفية الحكم في هذه الأمة فبدايتها الخلافة العادلة ثم الملك ثم الخلافة نبوة الخلافة على منهج النبوة آه. ثم خلافة الراشدة نعم ثم ملكا عضوضا Sad, Znači, bit će prvo uh, poslanički hilafet, zatim pravedni hilafet, zatim uh, kraljevstvo, ملك عضوض znači pravedno kraljevstvo, ثم ال- الملك التسلطي هذا اللي يعني zatim uh, preoteto kraljevstvo, ثم سكت ذات يشروطي خلاف ثم تكون خلافة على شكل النبوة يعني يعود الأمر كما كان في عهد الخلفاء الراشدين a zatim će se nakon tih uh, kraljevstva uh, ponovo vratiti na, na hilafet na menheđu, poslaničkom menheđu. Vaha, nahmu nam nahnu Nam Nantadiru hada nam. الملك العدول العضوض عدود عضوض يعني يعض عليه Drže se, بالتمسك znači, E. ne daju ga vlast. Ja, ja, ja. Ja sam pogrešno čuo. Znači, mislio sam da je pravedno kraljevstvo nije, nego uh, kraljevstvo koje će se zubima držati. Otimat se za njega. I on to vidi sada. Kartac ima nazad, da mora on biti kralj. Ove promjene gdje on vidi, jel taj hadis sada može... Ma raju kom, jani, hadi je ahdaz, hel, jani... La, akid, teti, ala...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 I to je od znakova njegovog poslanstva, je tako? Da bude ono što je najavio da će biti. من قتل نفسه يعني انتحار وكان يصلي وكان يصلي ما حكمه يصلى عليه هل يدخل الجنة هو في المشيئة نعم شاء عذب إن شاء الله klanja mu se dženaze i on je u Allahove subhanahu wa ta'ala volje ako hoće oprostit će mu ako hoće kaznit će ga لكن قضى الله عليه في النار فإنه يقتل نفسه في النار بما قتل نفسه في الدنيا a ako mu Allah ne oprosti bit će u džehennemu bit će u džehennemu znači pitanje je za samu ubicu kakav je propis onoga ko se ubije a, bu- a, a klanjao je bio je musliman inače je li tako? Klanja mu se dženaza i on je u Allahovoj volji. Ako hoće, Allah će mu prostiti, ako hoće, kaznit će ga. A ako mu Allah ne oprosti pa ga kazni, kažnjavat će ga onako kako se ubio. Hoće mu imam klanjati da neka skupina? Ako hoće. Na. Znači, ako je u osnovi musliman, to što će biti kažnjen, bit će tako kažnjen. Kad završi kaznu, je tako? Taj, ehlep. هل يأتيه أناس شيخ ممكن إضافة على الجنازة وناس يعني أصحاب العلم وكذا أو يصلون له بس أناس عاديين وأهل البيت وكذا لا هم قالوا نعم هو إذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة الرجل كان ماتوا عليه دين نعم حتى قضي عنه فقال الآن فصلى عليه نعم أشي تاكم شوي samoubici ili nekome koje ostao dužan nešto i tako dalje, učenjaci na osnovu postupka Rasula sallallahu alaihi sallam da nije htio klanjati dženazu e, takvima dok se za njih ne vrati dug i tako dalje. Može se reći i za ovakve slučajeve da im ne klanja imam neko ugledni ljudi nego svijet da mu klanja dženazu i da se zakupi. Ja. E. Jesi ran ili jesi? نبي عن نبي نبي وإن إلياس لمن المرسلين فقط ne znam o njemu ništa drugo. Bio je poslanik. Jes, bio je poslanik. Od nagrada u džennetu je gledanje u lica Allah subhanahu wa ta'ala, a nije razgovor. يسأل يعني هل يعني هناك في الجنة يستطيع كل واحد يعني يكلم الله سبحانه وتعالى يقول يعني من الجزاء في الجنة النظر إلى وجه الله نعم والكلام هو النظر إليه والكلام أيضا كل واحد يستطيع يكلم الله سبحانه هو بهالصورة يعني لكنه لابد أكو أوقات لابد أكو مجالات من للكلام حتى مجالات من النظر يعني حلو. النظر مختلف نظر الأنبياء ليس كنظر نعم من ينظر كل صباح والمساء ومن ينظر طيب kao i gledanje u lice Allaha subhanahu wa ta'ala. Svi ljudi prema svom nivou. Neki će u lice Allaha subhanahu wa ta'ala gledati jel tako, češće, neki rijeđe. Tako isto i razgovor sa Allahom subhanahu wa ta'ala. kad se ovako namaz obavlja, mislim, za noć ono, ono, ali ne u liku nekom nego, kao neka svjetlo da ono može otprilike tako. Šta da zamišljaš? Kao da, da se pred Allahom, kao neka svjetlo da je nešto i to. يعني أخ يسأل إذا قام يصلي فيصور هو في ذهنه يصور الله سبحانه وتعالى أمامه كنور ليس كشكل صورة معينة لا يجوز لا يجوز ne je ništa zamišljati. Jer to je prvi korak šeitana. يعني يسأل عن التسليم مع الانحناء أنا ما سلم. هو قال لي أنت لماذا تفعل أنا ما سلمت منه لا nije to znači od edeba niti od od je tako od sunneta يعني أنا أقول شكرا نعم, نعم، تفضل جاب الأخ يسأل يعني بعد آه، خروج الشمس من مغربها لا لا توبة بعد ذلك فيسأل كيف وال عيسى عليه الصلاة والسلام لما يأتي يعني آه، لا يكون للناس خيار إلا الإسلام أو القتل فكيف ذلك يعني والقيامة لا تقام إلا على يعني أشرار الناس ما في توبة يعني نعم ما في توبة يعني سنسواتي Znači šta te ovde konkretno nije jasno. Znači sudnji dan će nastupiti kad ostanu samo najgori ljudi, je يعني قصد أنه هذا الذي يسلم في زمن نعم كيف يعني آه نعم. القيامة نعم. نعم. طبعا لا يكون فترة بينه بين فترة عيسى وبين شروق الشمس من مغربها Znači naravno ti si to sve spojio između pojave i dolaska Isa ali i selam i izlaska sunca sa zapada je period u kojem neće ostati osim jel tako najgori ljudi jesmo shvatio i prije toga će puhnuti vjetar koji će pokupiti duše povjetarac na vjetar. Vjetar je, on uništi sve. Ali povjetarac koji će pokupiti duše vjernika prije toga. Je tako? والسؤال من يقول أن أول علامة هو شروق الشمس المغربي؟ Pitanje, ko kaže da je a, početak sudnjeg dana izgledak sunca sa zapada? ما ورد شيء يثبت أنه أول علامة شروق الشمس المغرب أول علامة لكنه علامة علامة بس من أول علامة نعم znači izlazak sunca sa zapada nije prvi znak nije prvi znak, je li tako? nije prvi predznak sunnjeg dana jesel kejfe yani أطلب نصيحة كيف يجتهد الإنسان على تحسين إخلاصه وابتعاد عن عن الرياء أسئلة يعني سؤال حول هذا اتباع الكتاب والسنة بصدق هو اللي ربنا قال يهديهم الله بإيمانهم يعني بسبب إيمانك ربنا هو اللي يهديك Znači, da se pridržavaš Korana i Sunneta i, i zbog tvojih dijela, tvog imana, je tako, Allah subhanahu wa ta'ala te uputi. I iskrenost je stvar nutrine koja se ne može, je tako, postići nekim treningom, jel tako? Nego jednostavno moraš da odlučiš da budeš iskren. Allahu al-hadi. Allah subhanahu wa ta'ala upućuje koga hoće. Evo. Allah najbolje zna, znači to je zbog toga što je znači bojno polje toliko dugo da ga ptica ne može da preleti. Znači, jesel anil uh, melhama, ej, فيقول ذكر أن هناك طير لا يستطيع أن يعني تعبر المعركة فيقول لماذا إذا كان القتال بالسيوف لماذا الطير لا يستطيع أن تعبر قلت لهم من أجل المسافة يعني المسافة والجيفة التي بسبب جيف الموت أيوة ili znači uz e, to što je to veliko prostranstvo na kojem se događa taj e, ta bitka i to da će znači leševi toliko toliko će biti mrtvih i leševa i smrada znači da ptica neće moći da preleti bojno polje. E, ovdje ima jedan što komanduje i kaže stop, a to je še je Vilal. A, kaže pritisni na izlaz iz programa. <laughs> Znate gdje piše ono exit? A, e, da, da progovorim o tome posle akšama u mesčidu u Bužinu. يلازمكم وإن بعدت ركابي أحبائي خذوا مني سلامي يرف عليكم مثل السحاب فؤادي عندكم يضحي ويمسي يلازمكم وإن بعدت ركابي نعم